Bugün biz sizə o mühtərəm sahabələrin bəzisindən danışacaq. Onların Allah yolunda nə yaxşılıqlar etdiyindən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onları nə cür təriflədiyindən söhbət açacaq. Birincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin birinci xəlifəsi olmuş Abu Bakr As-Siddiq Osman İbn Əbu Quhafədir radiyallahu anh. Bu möhtərəm sahabənin qızı Ayşə radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi və möminlərin asıdır. Bu sahabə İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bu sahabənin səxavətli olmasına dair neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən soruşdu. Sizlərdən kim bu gün oruç tutub? Abu Bakr dedi, mən. Yenə soruşdu. Sizlərdən kim bu gün xəstəyə başlayıb? Abu Bakr dedi, mən. Yenə soruşdu. Sizlərdən kim bu gün dəfində iştirak edib? Abu Bakr dedi, mən. Yenə soruşdu. Kim bu gün kasıba yemək verir? Yenə Abu Bakır dedi, mən. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Gün ərzində bu xislətlər kimdə cəm olarsa, o adam cənnətə daxil olur. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim malından Allah yolunda iki eyni şey xərcləsə, onu cənnət qapılarının birindən çağırıb, ey Allahın qulu, bu bir xeyirdir, deyərlər. Namaz qılanlar namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, oruç tutanlar Rayyan adlı qapıdan, sədəqə verənlər də sədəqə qapısından cənnətə çağırılacaqlar. Bu vaxt Əbu Bakır radiyallahu dedi, Atam anam sənə qurban, ya Rasulullah. Bu qapılardan çağırılanların heç biri sıxıntı keçirməyəcəklər. Bu qapıların hamısından çağırılan bir kimsə olacaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bəli. Mən ümid edirəm ki, sən onlardan olacaqsan. Yenə bir hədisdə rəvat edilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh demişdir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah yolunda sədəqə vermeyi buyurdu. Onda mən öz-özümə, bugün mən xeyrxalq iş görməkdə Abu Bakri keçəcəyəm dedim. Sonra da malımın yarısını götürüb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem məndən soruşdu. Ailən üçün nə saxladın? Ey Ömer. Dedim, malımın yarısını. Çox kesmeden Abu Bakr. verəcəyi sədəqəni gətirib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin önünə qoydu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşdu. Ailən üçün nə saxladın, ey Əbu Bakır? O dedi, Allahı və onun rəsulunu. Onda mən dedim, mən heç vaxt onu kesə bilməyəcəyim. Əbu Bakr Sıddiq radiyallahu anhu İslam dinini qəbul etdiyi gün onun 40 min dirhəm pulu var idi hamısını Allah yolunda xərclədi. Allah yolunda işkəncələrə məruz qalmış yeddi səhabəni köləlikdən azad elədi. Bilalı, Zinniranı, Amir ibn Fuheyranı, Ənnəhdiyanı və onun qızını, Bənu Muammelin kənizini və Umma abisi. Onun barəsində bu ayələr nazil oldu. İndi oxuyacağım ayələr məhz Abu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhaya aiddir. Əlley surəsinin axırlarıdır. Allahdan ən çox qorxan kimsə cəhənnəmdən uzaqlaşdırılar. O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir. Əvəzi veriləcək neymət üçün onun heç kəsə minnəti olmaz. O bunu ancaq ən uca Rəbbinin üzünü dilədiyindən, ixlasla edər. O mütləq razı qalacaq. Bu möhtərəm sahabənin fəzilətinə dair neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Hamımıza əziz olan bu möhtərəm sahabə haqqında Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Həqiqətən də insanlar arasında canını və malını fəda etməkdə mənə Əbu Bakır ibn Əbu Kuhafədən daha sadiq olan başqa birisi yoxdur. Əgər mən insanlar arasında özümə ən yaxın dost seçməli olsaydım, mütləq Əbu Bakrı dost seçərdim. Onun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dostu olduğu Quranda da öz əksini tapmışdır. Uca Allah özü onun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dostu olduğunu xəbər verir. Buyurur, Allah öz Rəsuluna artıq kömək göstərmişdir. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz dostuna, yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr dedi, qəm yemə, Allah bizimlədir. Bu ayələrdə Abu Bakr radiyallahu anhaya xas üç xislət vardır. O xislətlər ki, Ömər radiyallahu anhu sahabələr arasında xilafət üzərində anlaşılmazlıq olduğu vaxt deyir və hamı Abu Bakrın radiyallahu anhın xəlifə olmasına razı olur. Ömər radiyallahu anh deyir ki, kimdə, hansı birimizdə bu üç xislət vardır? Və o xislətləri sadalayır. Hansı xislətlərdir bunlar, qardaşlar? Birincisi, Əbu Bakr radiyallahu anhın hicrət əsnasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yol yoldaşı olmasıdır. İkincisi, Uca Allahın Quran ayəsi ilə Əbu Bakr radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dostu və sahabəsi olduğunu təsdiqləməsidir. Hərçənd sahabələrin hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dostu idi, sahabəsi idi. Lakin sahabələr öz aralarında sahibu Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi deyəndə xüsusi olaraq Abu Bakrı qəst edirdilər. Üçüncüsü isə ayədə keçən qəm yemə, Allah bizimlədir sözüdür. Bu da xüsusi bir köməkdir ki, ərəbcə buna əl-məiyyətul xassa deyilir. Allahın xüsusi olaraq öz Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin və onun əziz dostu Abu Bakr radiyallahu anhın köməyində durması bu sahabənin nə dərəcədə fəzilətli olmasını bir daha subuta yetirir.